Pa ja sad imam tremu, ako sam ovdje na ovom mjestu bio više puta. Ne zbog toga što ne znam šta bi rekao, nego zbog toga što znam da me slušaju ljudi koji me voli. Koji me iskreno vole i koje ja volim u ime Allaha Koji mene, oni vole radi Allahova lica, a koje ja volim radi Allahova lica, zato što su muslimani i što gospodaru svjetova padaju na srđu. Svaki čovjek, braćo i poštovane sestre, želi u životu biti uspješan. Da ga prati uspjeh kad se osvrne na jedan period da se obraduje i da kaže gospodaru, da kaže sam sebi kaže gospodaru, u životu sam nešto postigao. Svi mi to želimo. I svi mi tome stremimo. Međutim, ljudi se razlikuju u načinu svom. U načinu na koji to žele ostvariti. Neki žele tim putem da dođu do uspjeha, a neki to Dakle, neki do uspjeha idu zaobilaznim putem i polako. Razmišljajući o tome o čemu bi vam govorio ovih 15 minuta, došao sam na ideju da vam prenesem jedno zapažanje iz jedne veoma korisne knjige, a zapažanje govori o tome kako čovjek treba da se ophodi prema ljudima. Svejedno bilo oni muslimani ili nemuslimani. I kako mi, muslimani, svi smo mi daje, kako se trebamo obhoditi prema drugim muslimanima i prema nemuslimanima u zemlji u kojoj živimo. A onaj ko je nekad nekog pozvao u islam, osjetio je slast tog poziva on, a pogotovo ako je Allah Želešanu mu dao da taj poziv urodi plodom, pa da osoba koju je pozvao prihvati islam, takav čovjek je na velikom kajru i on je osjetio u sebi šta znači biti musliman da, ja musliman praktičar. Zato ću skratiti koliko budem mogu. Da ne durim i da malo popričamo onako neobavezno. Kažu učenjaci da čovjek koji želi da se lijepo popori prema ljudima, da bude primjen među svijetom, treba imati nekoliko stvari na umu. Prva je stvar, ili kazat ćemo Prvo, kako ćeš, postavlja se pitanje, kako ćeš pridobiti ljude za sebe, kako ćeš postići u životu da budeš, kad si osutan, da budeš prisutan. Šta to znači? To znači kad te nema da te ljudi spominju i da kažu ja rab, kad će nam taj taj doći. Baš sam ga se poželio Kako to postići? To se ne može postići novcem. Ne. Ni silom, kažu da ćeš natjerati na saradnju svakog. Ako potrebiš silu, on će s tobom surađivati zato što mora. Ali neće s tobom surađivati u tom slučaju onaj ko ne mora. Onaj ko želi da ljudi čeznu za njegovim društvom, braćo i uvažene sestre, mora, ovo je prvo, pričati s ljudima o onome šta oni vole a ne o onom šta ti voliš. Kaže jedan ribar, ja kaže idem u lov i volim jagode, ponesem jagode i jedem. A kaže ribi na udicu stavim ono što riba voli. Pa neću ja prosuditi po svom ukusu pa staviti ribi, a volim jagodu, treba i ona voliti jagodu. Staviti na ulicu i zabaciti. Nema ulova. Dakle, čovjek mora s ljudima razgovarati o onome o čemu onome šta oni voli. Vi se sjećate slučaja kad je Resulullah Ali Salatu sa svojim ashabima bio u povratku iz jedne bitke. Pa je Džabirova radijallahu anhu dela zaostajala, bila bolesna. I to je Resulullah primijetio. Da pa je Resulullah učinio jednu hajr dovu. Pa je ta deva prestizala čak i poslaniku u devu što je Džabiru radijallahu anhu bilo neprijatno. I onda kad je, kad je u povratku, kad su uporedli, kad je Resulullah, kad je Džabir uporedio se Resulullahom, ali salatu pita ga sa Allahom i zašto se ne oženiš? Rasulullah pita ono šta ti isti Džabira. Džabir je brinuo se o svojim sestrama. E sad ga Rasulullah pita kako prolaziš, kako živiš. Interesuje se za njegov hal. Ne nameće njemu svoje probleme. Nije rekao o džabira, Boga mi imali smo u ovoj bici problema, imali smo toliko mrtvi, imali smo toliko ranjeni, ja sam se umorio, odgodio sam namaz, nije poslanik svoje ništa, nego pita džabira kako živiš ti, kako prolaziš. Iako je poslanik Ali samo možda bio u težem stanju nego on. Drugi primjer za ovo prvo jest predanje koje je zabilježio imam Al-Bukhari od Enesa radijallahu anhu, koje meni pripovijeda da je on imao, da je njegov brat imao vrapčića s kojim se često idu. I kad je Resulullah Slam jednom je prilikom primijetio da toga vrapca više nema. Pa je pitao njegovog brata koji se zvao Ebu Umeyr. Kaže mu ja Eba Umeyr, ma fa'ala nubair. Ebu Umeire šta je bilo sa vrapčićem tvojim? Gdje je on? Pa ste poslanik dobija objavu najbolje Allahovo stvorenje, pita dječarka od nekih deset sedam, deset, dvanest, nije bitno koliko godina, gdje ti je sinko ona ptičica tvoja što se sa njom igra? Ne vidim je. Znači poslanik je zapazio njegovu igru i zapazio da toga više nema i pita to dijete. I kako da ovakav čovjek ne bude umiljen u društvu. Drugo, ovo nam nedostaje već. Imaj prema ljudima samilosti i ponudi ljudima svoj osmijeh Neko košta te ništa, ti nećeš osiromašti, ali hoćeš obogati onoga ko te vidi nasmješeno. Ponovo dolazimo do predanja koje su zabilježi imam Buhari i Muslim od Džerira anhu u kojem kaže ma bani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mundu eslamitu. Kaže od kako sam prihvatio islam. Allahov poslanik mi nikad nije zabranio da uđem u prostoriju u kojoj se on nalazi. Kad god bi pokucao i zatražio dozvolu, on bi mi dozvolio. I kaže, وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ I kaže, nikad me nije vidio, a da mi se kaže nije osmihnuo u lice. To Džeri radijallahu anhu pripovjeda. I u istom predanju spominje se da je Džeri pripovjeda ovaj ashab. Kaže, poželio sam se Rasulullahu alaihi salatu salam da ne mogu jahat, da ispadam iz sedla. Čak su ashabi i NATO, dakle i, zadovoljenje, te potrebe su tražili kod to to sam. Kada pa me poslanik vlagu udario po mojim prstima i učinio dovu. Nije rekao gospodaru, učini da ne ispada iz sedla, nego je rekao bithu bithu, وَجْعَلْهُ hadijen Mehdija. Allahu, učini da ne, spada s konja s jahalce i kaže učini da bude upućen i da on bude taj koji upućuje druge. Džerir se nije požalio na ovo drugo, ali poslanik dodaje zato što je bio samilostan. Kaže srfitu, vođa vođa'alhu hadijem mehdija. Allahu, učini da jaše onako kako pravi konjenici jašu. Jer je to bila sramota ono vrijeme za Arape koji su bili vični i u nastu i konjeništvu da čovjek ispane iz sedla. Pa je poslanik učio tu dobu za, za Džerira i onda je rekao Allahu učini Džerira nek bude upućen u puti ga i daj da pomoću njega drugi ljudi kreću putem Islama. Treće, ovo je za nas jako bitno. Kako u svom društvu u kojem čovjek boravi postati omiljen sagovornik? Nažalost, ima ljudi od kojih čovjek nekad iz određenih razloga voli više okrenuti leđe i pobjeći nego s njim popričati. Ima i takvih ljudi. E kako sad postati u jednom društvu omiljen? Da svako voli s tobom progovoriti. I odrastu i malehan, i, i, i e, školovan, i neškolovan. Znači svi uzraste. Kako to postići? To je jednostavno teoretski, a pomalo teško praktično. Imam muslim zabilježio je predanje. Dakle, braću, govorimo o stvarima koje se tiču našeg svakodnevnog, svakodnevnog života, a u, ovim stvarima nalazimo, za svaku ovu tačku nalazimo kuranski ajet ili nalazimo e, poslanikov Ali salatu salam hadis koji o tom govori. Imam muslim zabilježio u Semure ibn Đunduba radijallahu anhu da je rekao sljedeće. Kane nabiju sallallahu alaihi wa sallam ila salla as-subh akbala alejhim bi kada Kaže, nakon što bi Allahov poslanik alaih salam završio sa sabah namazom, okrenuo bi se licem prema džematlijama, prema muktedijama, prema ashabima. Licem. Nije im okrenuo leđa, nije dakle ostao okrenut prema kibli, poslije namaza, nego je bi im se okrenuo ravno prema njima svojim licem. I onda je upitao, hel ra'a Hel ra'a ahadum minkum el barihata ru'ya. Je li ko šta sanja Gledajte. Resulullah dolazi na saba i pita ashabe, je znao tumačiti snove, u tome bio nepogrješiv, ko je šta sanju da mu ja to protumačim. Odmah nakon namaza, kažu islamski učenjaci, jer kad se san kasnije priča, onda se detalji pogube i mora čovjek tog dana učiniti gdje pa da učini da taj san, da taj san sasvim zaboravi. Dakle, treća je, e, treće, ako hoćemo postati omiljen sagovornik, da govorimo, da, e, da s ljudima razgovaramo o onome šta njih tišti, o stvarima koje njih vole i o stvarima koje oni vole. Ako znaš da onaj dedo u tvom selu voli pričati o mlinu i o žitu. Najbolji je način do njegova srca da pričaš i da mu postaviš pitanje, da kaže gdje ti meni kaži kako mlin funkcioniše i kako onaj ževan, e, kako se trenje, e, do kakvog trenja dolazi i kako se ono odvaja, trica, kako se odvaja i tako dalje. To je najbolja dava njemu. Ne da njemu sad pričaš, je slušaj, ti ne tanjaš, ti treba ovako, ti treba onako. Nego pusti njega, neko on bude taj koji će razgovarati, koji će govoriti, ti slušaj. Pa kasnije kad on ispriča svoje, onda će on u tebi naći sagovornika. Zahvalnog slušatelja koji sluša pomno. Ne sad da se čovjek pretvara i da sa svakim razgovara onome što on voli govoriti da se time pretvara, nego da bude iskren u tome. A Allah Želešanu dao je u čovjeku, u svakom čovjeku, dao je aparat koji razlučuje između iskrenih riječi, između iskrene pohvale i obraćane pažnje i između laskanja. Laskanje je da govoriš čovjeku ono što on sam misli o sebi. To je laskanje. A iskrena hvala, iskrena pohvala je da primijetiš pri čovjeku kvalitet i da ga zato pobališ da podržiš taj njegov kvalitet, da ga unaprijediš. Druga tematska cijelina, i njome ćemo oko Boga završiti, glasi kako čovjek da postupi ako pri nekom vidi neko, neko manjkavost koju bi volio ispraviti. Kako će postupiti? U nas je običaj da u društvu nekog osuđujemo za zlo pred svima. I da govorimo najgrubljim riječima da mu zavraćamo. A to tako ne ide. Onaj ko želi pri drugima ispraviti grešku, mora, ovo je prvo, mora prije svega priznati svoju grešku. Ne smije biti ovo Da u sebi vidi idealnog muslimana, idealnog muža, idealnog komšiju, idealnog babu, idealnog tetka, da on bude sve idealan, a drugi ne bude. To ne smije sebi dozvoliti. Dakle, mora krenuti od sebe. Da kaže, ja griješim, imam i ja grešaka, i ja sam čovjek, ja sam sklon uću. Da prvo sebe spusti, pa da nakon toga onu drugu stranu koju, koju želi govoriti, da iznese njegove pohvale, pa tek nakon toga da ukaže kaže na ono zbog čega je taj razgovor i zapodijenio. Imam Muslim zabilježio je predanje u kojima Iša radijallahu anha prenosi, kojem pripovjeda da su ashabi u Medini oprašivali palme. I kaže, jednom je poslanik prošao pored njih i rekao im samo, a koristi li to? Jel to od da se palme oprašuju? Kaže, ashabi su to odmah prestali raditi. Nema objašnjavanja sa Rasulullahom. Kaže, pa poslaniće, pa, nema pa. On su odmah sišli i završili posao, gotovo. Kad je Palma trebala roditi, nije rodila. I ljudi su onda rekla, lahko poslaniče, ti s nama rekao tako, a bilo je ovako. Kaže im poslanik, entum a'lamu bi emri dunjakom. Kad se radi o ovo svjetskim poslovima, vi to bolje znate od mene. Ovo je, braćo, prvi rivajet, prva, verzija ovog hadisa. U drugoj verziji stoji da je rekao innama ene vešar, ja sam, ovo ljud, ja sam samo čovjek. Nisam ja melek. Kaže, Ida amartukum bisejim min dilnikum, fa bih. Kad je kad vam naredim, kad vam iznesem šerijaski propis, naredbu ili zabranu, to od mene prihvate. Wa ida amartukum bisejim min ra'in fa innama ana bešer. A kad je kad vam kažem što god, na osnovu svog promišljanja, ne morate prihvatiti, jer ja sam samo čovjek, mogu pogriješiti. U trećoj pak verziji, ovog predanja stoji da je Rasulullah nedvosmisleno priznao svoju grešku. Kaže, udu fa innama kultu wala a'lam. Radite onako kako ste do sad radili. Ponovo prašujte palme, ja sam vam ono onda rekao kad je bilo, ne znajući. Postani Resulullah sallallahu alaihi wa sallam priznaje da je pogriješio. Ko smo onda mi da stanemo iza svoje greške i da branimo svoju grešku. I onda kad smo uvjereni da smo pogriješili, da opet kažeš pa ipak, i da kažeš ali, greške se mora Drugo, ovo nam je jako bitno. U odnosu prema drugim muslimanima, prema svojim hanumama, prema djeci, da znamo, braću, da je prijedlog prijateljski prijedlog uvijek bolji i uvijek više polučuje rezultata nego zapovijesti. Šta je bolje kazati? Uradi to djetetu. Jer je bolje reći šta misliš ti o tome i tome. Šta misliš da uradiš tako i tako? Uvijek je bolja ova druga varijanta. Jer kad mu kažeš šta misliš, ti si već i njega uključio u to. Kad mu narediš, onda si ti onaj koji naređuje, a on je onaj koji mora prihvatiti. Ili kad ga od čega odreća da mu kadeš, ne smiješ to uraditi. Riječ ne smiješ budi prkos i ponos. Šta misliš, sinko, ili šta misliš, Hanuma, moja draga, da više, ako si u mogućnosti, ne uradiš tako i tako. Ako je stvarno počinila grešku, zbog koje je treba osuditi. To je, dakle, drugo. Treće je da se ne igramo, kad se radi o greškama tuđih, da se ne igramo braću sa njihovim osjećajima i s njihovim ponosom. Najlakše je pomesti nečiji ponos. Reći mu ja sam sve, a ti si ništa. To je najlakše. Sjećate se primjera kad je onaj Beduin, ne znajući za šarijerski propis, pomokrio se u Rasulullahove džamiji. Pa su ashabi skočili da ga tuku. Pa im je Rasulullah Ali Salatu Salam zabranio, vratio ih od toga. kada je puste ga. Zbog čega? Zato što je čovjek učinio grešku. I zato da su ga ljudi, da su mu bilo šta uradili, daj da su ga istukli, da su zagalavili na njega. Njegov bi ponos bio pometen, on bi bio kao osoba skršen, on više ne bi bio ni za šta. Zapamti, ako ikad čovjek udariš na njegov ponos, naj da ti taj neće više iskrenu ruku pružiti nikad. A svi mi imamo ponos i svi smo mi u ovom pogledu isti. Ako ikad udariš na čovjekov ponos, on je studirao biologiju, na primjer, ili ekonomiju, i ti bilo čim ukažeš da on ne zna da on nije u svojoj struci, fahmen, znaje da ti taj neće ruku pružiti više nikad iskreno. Jer ti si obezvrijedio ono u čemu je on su, superior. Ti si to obezvrijedio. Ko da si rekao ti nemaš pojma, a ja znam to tvoje. Čovjek ne može sve znati. Mora priznati. E zato je Resulullah između ostalog. Zaključujemo da je Resulullah i zbog tog da je ashabima zabranio, pa ga je kasnije posavjetovao na lijep način tog bedoina i rezultat je bio da je čovjek prihodio poslanika. Sjećate se slučaja ashaba koji se zove Hatib ibn Ebu Belta, koji je poslao pismo u Meku. Kada je poslanik Ali Sam trebao osvojiti, osloboditi Meku, poslao je pismo. Da se skloni njegova porodica i da ono malo imetka što je ostalo, da to sklone u stranu. Da ne bi u onoj frtutmi i onom tutnju, da ne bi i to nastradalo. I Rasulullah je dobio objavom dobio je dakle objavom Allah mu je objavio da je taj, taj čovjek poslao pismo. I Resulullah šalje Ali radijallahu anhu i Ezubeira šalje u potjeru. Za ženom koja je pismo, slučajno je poznat, koja je pismo stavila u pletenicu. Kad je došlo da se objasne sa Hatibom radijallahu anhu, kaže Hatib Allahov poslaniće. Nisam, kaže, tako me Allaha za ovog gospodara. Kaže, ja volim Allaha i volim poslanika. A sam, kaže, to uradio zbog toga i toga, samo zato da se oni, da se oni se taj metak sakrije, da se skloni u stranu i da ne nastrada moja čeljad i moj metak. Samo zbog toga poslanik nije dozvolio da se njegov ponos ovdje okada. I da se oduzme ponos ovom ashabu koji je učestvovao u bici na bedru. Dakle, svaki koji je sudjelovao u bici na bedru, Allah Želešanuhu je u vezi s njima rekao ma šitum, lakum. Radite šta god vam drago ili šta god uradili, ja ću vam Pa sad poslanik pozvao na ovo. Nije dao, iako je Omer Allah manju nastupio, naš dragi Omer Allah manju nastupio je u svom stilu, ali poslanik nije dao da se ukara ponos čovjeka. Da se malo vratimo na ovu drugu tačku. Kad se kaže prijedlog je bolji od zapovijesti. Hajde uzmemo jedno preduzeće čiji direktor želi da se poslanici nose na jedan način. Da odjevaju kombinezone ili da odjevaju odjela, dakle ako se radi o nekim e, e, radnim mjestima gdje je odjelo poželjno i tako dalje. Šta je bolje da im kaže? Da, im, da ih dovede sve da iskupi i da kaže od sutra nemoj da se ko pojavio na poslu, a da nije odjelo i kravati. On bi to morao uraditi. Svaki bi došao. Koji se ne boji Dakle, svaki onaj koji se, koji se boji za otkaz, on bi to uradio, on poslušao. Ali neće biti uvjeren u te njegove riječi. Da napravimo sad jednu digresiju. Muslimani bi trebali tamo gdje se nosi trenirka, da trenirku nosi. Ima muslimana koji na e, koji dođu na, na džuma namaz i poslije džuma namaza se obraćaju ljudima i traže Sergiju i ovako je onako neprikladno odjeveni u Adidas dođe na džumu. U redu, ti si pokrio avret, ti su radi ono što Allah od tebe traži. Ali nije to ono o čemu muslimani treba da teže. Kad je poslanik Ali da se za džumu treba oblačiti bijela odjeća i najljepša odjeća. E to je, to je poslanikov sunet. Najfinije što imaš, kad bi te pozvao tvoj najveći prijatelj na svadbu, u kojoj će biti uzvanice sve superiorna ličnosti tvog grada, ti bobu dijelo, aman, a kad ideš na džumu nećeš. E to je greška. E sad vratimo se na ovog direktora. On je svojim uposlenicima zapovjedio i rekao morate svi od odijela i tačka. On bi se radošli. On je direktor, on su radnici. A šta mislite tako im kaže ovako? Vi ste u ovo o čemu ću vam sad govoriti upućeniji od mene. I vi imate više ukusa. I imate ljepši stil od mene. Šta mislite o tome? da od sutra ili od sljedećeg mjeseca svi na radna mjesta dolazimo u odijelima. On je njima dao priliku da se oni izjasne. Neće niko reći, jer kad kažeš nekom ja vjerujem u tvoju sposobnost, siguran sam da si ti u ovom učeniji od i da bolje znaš šta savjetuješ. On će se potruditi da ti iznese najbolji prijedlog. Neće niko to odbiti. Zbog čega? Zato što ljude treba, braćo sestra, uključiti u život. Ne treba ga, ma koliko čovjek znao, ne treba ga staviti na marginu. Jer kad nekom čovjeku pokažeš da moraš bez njegovog mišljenja, onda on tvoje mišljenje neće nikad uvažiti. Kad treba dijete, kad zasluži kaznu, ne mislimo na batne, kad zasluži kaznu, znate šta je najbolje? Najbolje je da to isto dijete koje je učinilo prijestup da ono samo sebi odredi kaznu. Na osnovu kuranskog ajeta i sure Jusuf, na osnovu kuranskog ajeta i sure Jusuf, današnji psiholozi i pedagozi, oni izmišljaju, a mi to sve u Kur'anu imamo. Samo što, nažalost, Kur'an je knjiga postala koja se veliča ustima, ali se ne veliča srcem. Jusuf, ali pita svoju braću, kakva će kazna biti onom ili kakva će kazna biti vama ako budete lašt kad je Benjamin sakrio, odnosno kad su, kad su namestili Benjaminu u tovaru, u čašu. On njima nudi da oni sami sebi izreknu presudu. I oni su rekli, kazna je da bude, da ostane tvoj rob, onaj u čijem se tovar nađe čaša. Sami su rekli. Kad čovjek sam protiv sebe donese sud, onda se više ne mere povrati. kar je, ja nisam mislio tako, ti sam donio. I ne mere se više požaliti. E zato kad nam dijete pogriješi, haj sinko da vidimo šta je najbolje da ti sad uradiš da se iskupiš zbog toga što se pogriješio. Batine ne dolaze u obzir. Nego šta je najbolje? Obično to bude da nešto prouči, da nauči još koji ajet, da malo, možda poradi po kući ako se radi o ženskom djetstvu i tako dalje. Ovo je ono na što sam htio ukazati. Molim svevišnjega Laha Đelešanuhu da nam da snage da učimo Islam i da ga primjenjujemo. Islam ne srpno more. Da vas nagradi najboljom nagradom i da vam upiše i sve vaše dobročinjstvo, braću i sestre koje ste učinili ovdje dok je moja malenkost bila imam u ovom džematu, Allah vam je dao onoga ko će vas bolje poučiti i kvalitetnije. Molim Allah Đelešanu da vas zato obilno nagradi, da vam upiše, da vam da nagradu kako vi sami sebi ne biste dali. I želim još da kažem, da potvrdim svoje riječi s početka, Nurli lica koja vole Allah Đelešanu i Rasulullah, ali to jesu lica u koja ja sad gledam i znajte da među vama ima ljudi zbog kojih Allah Želešanu mu neće dopustiti da ovaj projekt nikad propadne. To vam otvoreno tvrdim. Ima ljudi koji, braćo, kriju svoja dobra djela kao što neki kriju svoje grije. Da nas učini od onih koji su bogobojazni i da nam da dženevske lepote i da nas u džennetu sastavi tamo gdje nema teklita, gdje nema šerijskih obaveza, nego ima samo uživanje i ima samo lijepa riječ i gledanje u Allahovu Đelešanu riječ. Subhanak Allahumma bihamdika, škadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.